Bago kami mag-second song, cheers muna sa lahat ng umiinom. Cheers! Sino walang alak? Sino walang alak dyan? Sino walang alak? Bumili kayo sarili nyo.